A to je jekin, ubjeđenje, čvrsta vjera. Ova Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat ne može se zasigurno postići osim sa ispravnim šerijatskim znanjem. Znanjem iz Kur'ana, Allahu je subhanahu wa ta'ala knjige i sunneta hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nakon što se postigne ovo ispravno šerijatsko znanje, to znanje treba da obvlada tolikoj mjeri čovjekom i njegovim srcem da sve ono što on govori, sve ono što čovjek radi, sve ono čak i o čemu čovjek razmišlja da bude zasnovano na tom šarijatskom znanju kojeg on posjeduje. Dakle, ne može čovjek biti ubijeđen sve dok ne bude kod sebe posjedovao ispravno šarijatsko znanje i dok to šarijatsko znanje u potpunosti ne obvlada njime. U našoj prošloj emisiji, govoreći o ovoj najvećoj Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, spomenuli smo određene kuranske ajete, hadise Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam i govore priznatih i poznatih islamskih učenjaka o ovoj osobini jeli, iskrenih vjernika i vjernica. Dobro, dakle, jedna od najvećih Allahovi subhanahu wa ta'ala blagodati jeste ubjeđenje. Kako biti ubijeđen? I da li je obaveza biti ubijeđen u sve ono što nam je došlo u Allahu Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri? Da li je obaveza i kako, na koji način, kako da provjerim jesam li ubijeđen u ovo ili ono šerijetsko pitanje, u ovu šerijetsku naredbu ili drugu šerijetsku zabranu i slično o tome uz Allahu dozvolu govorimo u ovoj našoj emisiji. Dakle, što se tiče ubjeđenja, potrebno je da budemo ubjeđeni u sve ono što nam je došlo u našoj vjeri. Sve ono o čemu budemo obavješteni. Iz Kur'ana ili vjerodostojnog hadisa Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam trebali bismo čvrsto vjerovati u to. Trebali bismo biti ubjeđeni u to. Kako? Na koji način biti ubjeđen u šerijetske naredbe, šerijetske zabrane? Prije svega, u šarijatske naredbe trebamo biti ubijeđeni na sljedeći način. Dakle, da bismo mogli reći, jeste, mi smo ubijeđeni u ovu šarijatsku naredbu. Allah je to naredio i ja sam ubijeđen u to. Prije svega, to trebam prihvatiti od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi u svojoj knjizi, ili Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom sunnetu hadisu nešto je naredio, to trebamo prihvatiti bez pogovora, bez imalo kolebanja. Allah je to naredio, naredio je njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ja to prihvatam. Ja se nimalo ne dvoumim, ne kolebam se, niti ne dao Allah subhanahu wa ta'ala odbacujem. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala na mnogim mjestima u svojoj knjizi opisuje vjernike upravo po ovoj osobini. Čak kaže da su samo vjernici to. Vjernici su samo oni koji kada se pozovu Allahu ili njegovom poslaniku da im on presudi, da im on naredi nešto, oni kažu čuli smo i pokorili smo se. Završeno. Mi to prihvatamo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi kaže da nećemo vjerovati. Da nećemo vjerovati sve dok Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ne uzmemo za sudiju u svim svojim sporovima. U svim svojim životnim situacijama. Dok se ne povedemo za njim. Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. I sve dok njegove presude odnosno njegove naredbe i njegove zabrane ne prihvatimo drage duše, bez imalo kolebanja, sve dok naša prsa ne postanu prostrana, kada je u pitanju ta naredba Allaha subhanahu wa ta'ala ili Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, kada god nešto pročitamo u Kur'ani Kerimu i uvidimo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala to naredio, ili budemo obaviješteni od učenih ljudi, dođu nam i kažu Allah je to naredio u Kur'anu. Ili Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio je to u hadisu. To se spomnio u hadisu. Ili Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je to radio i na tome ustrajavao. Mi trebamo, ako želimo da budemo ubijeđeni u tu naredbu, a kao što sam rekao na početku, trebamo biti ubijeđeni u sve, u cijeloj našoj vjeri onda to trebamo prihvatiti bez imalo kolebanja, imalo dvoumljenja. Dobro, nakon što prihvatimo šta, zadržati se na tome? Ne, već trebamo tu naredbu koliko smo doista u mogućnosti sprovoditi u svome životu. Koliko smo doista u mogućnosti sprovoditi u svome životu. Pa što god nađemo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, ili naredio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, to prihvatamo, bez imalo pogovora i praktikujemo u svome životu. Praktikujemo u svome životu. Trudimo se maksimalno. Mnogi danas ljudi, kada ih upoznaš s nekom naredbom, šta je Allah subhanahu wa ta'ala naredio ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kažu Allah ne preopterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. La yukellifullahu nafsan illa us'aha. Allah ne pre preopterećuje nijednog čovjeka preko njegovih mogućnosti. Jeste. Međutim, ovaj kuranski ajet, oni nisu shvatili kako treba. Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije naredio. Ništa nije propisao. A da je to iznad čovjekovih mogućnosti. Dakle, sve što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, propisao, to čovjek može zasigurno da čini. To je u njegovoj mogućnosti. To je u ljudskim mogućnostima. Zato ne mogu se ljudi pravdati sa ovim koranskim ajetom. Što god nam je Allah subhanahu wa ta'ala propisao na radio, Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i zna kakvi smo, šta možemo podnijeti, šta ne, i takvu nam je vjeru lahko propisao. Zar nije rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, doista je vjera lahka, doista je vjera islam lahka i niko neće pretjerivati u vjeri, a da neće se slomiti. Vjera će i dalje ostati da postoji, a on će otpasti od vjere. On će odustati od vjere, ostavit će vjeru zbog pretjerivanja. Želje je da čini mnogo, mnogo više od onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Ne, Allah subhanahu wa ta'ala je propisao onoliko koliko su naše mogućnosti. Niko se ne može pravdati i reći ne, ja nisam u mogućnosti to da činim. Ti si zasigurno u mogućnosti to da činiš. Probaj, pokušaj, pa ćeš vidjeti da si doista u mogućnosti. Nemoj se pravdati, Allah ne preopterećuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Allah nam ništa nije propisao što mi ne možemo da činimo. Dakle, da bismo bili ubijeđeni u neku šarijetsku naredbu, nešto što nam je Allah subhanahu ta'ala naredio, ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, to trebamo prihvatiti bez imalo kolebanja, imalo dvoumljenja, zatim maksimalno se potruditi da tu naredbu sprovodimo u svome životu. I dobar, dobar dio muslimana na ovakav način i postupa. Međutim, činjenica je da s vremena na vrijeme zapostavljaju dotičnu naredbu. Ostavljaju je pa se ponovo vrate njenom praktikovanju, pa je ostave, pa se vrate. Je li to dokaz da nisu objeđeni? Da li ima još nešto? Da li je nešto izostalo? Pa nisu dovoljno ubjeđeni u tu naredbu svakako. Postoji još jedna stvar. Da bismo bili ubjeđeni u šerijetsku naredbu. A to je, nakon što prihvatimo tu šerijetsku naredbu bez imalo kolebanja dvoumljenja, i nakon što se maksimalno potrudimo u praktikovanju te šarijatske naredbe u našem životu. Treće, kada praktikujemo tu naredbu, kada sprovodimo u svome životu tu naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala ili njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da se radujemo, da uživamo u sprovođenju te Allahove naredbe da drage duše činimo taj ibadet, da uživamo, da u tome naše srce osjeti slast, užitak, najljepše trenutke, dok čini ono što mu je njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Samo oni koji na ovakav način budu izvršavali Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, uz Allahovu dozvolu nikada ih neće ni ostaviti. Samo oni koji budu obavljali namaz na ovakav način i uživali u tom namazu, nikada neće ni ostaviti namaz. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, opisujući lice mire, one koji se pretvaraju i iskrene vjernike po pitanju njegovih šerijetskih naredbi, propisa, kaže وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا Kada bude objavljena neka sura, Kur'anska sura, munafici licemjeri kažu kome je ova sura povećala iman? Ima li nekoga od vas da ajeti koji su objavljeni u ovoj suri jačaju nekome od vas iman? Kaže Allah subhanahu wa ta'ala فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Što se tiče vjernika, njima je ta kuranska sura povećala iman i oni se raduju. Oni se raduju svakoj novoj kuranskoj suri. Munafici licemjeri uglavnom postojali su u Medini. Javljaju se, pojavljuju se u Medini. U Mekki bio ih je vrlo mali broj. Zašto? Zato što u Mekki nije bio ogroman broj vjernika, muslimana. U Medini stvara se islamska država. S preseljenjem Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam iz Mekke u Medinu dolazi do procvata islama, dolazi do širenja islama, dolazi do ulaska muslimana u skupinama, do ulaska ljudi u islamu skupinama. Širi se islam, a tamo gdje je islam jak, tamo gdje su jaki džamati muslimana, tu se javljaju petokolonaši, tu se javljaju licemiri prevrtljivci koji ulaze među muslimane da bi slabili islam, da bi pokazivali ružnu sliku islama. Kada su s muslimanima, oni kažu, mi smo kao i vi, mi vjerujemo, a kada su daleko od muslimana, onda se izruguju sa islamom i muslimanima, da nas Allah sačuva takvih. Pa u Medini, poznato nam je da se objavljuju kuranske sure u kojima dolaze propisi, u kojima dolaze naredbe, zabrane. Pa kada se objavi Kur'anska sura u Medini, sa naredbama i zabranama, kažu munafici, kome ove naredbe i zabrane povećaju iman? Svejedno, radio, ne radio, iman ne povećava se, ne raste, niti opada. Tako je kod njih, zato što oni uopće nemaju imana, zato što u svojim prsima su krili nevjerstvo, prikazivali su se u spoljašnjosti kao vjernici, a u svojim prsima krili su nevjerstvo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, što se tiče vjernika, onih koji iskreno vjeruju u Allaha i njegovog poslanika, oni koji žude za Allahom, njegovim zadovoljstvom, oni koji žude za Allahovim licem, oni koji žude da sutra uđu u džennet i da gledaju svoga gospodara Allaha Jalla wa Ala. Što se tiče takvih, oni kada god bude objavljena nova kuranska sura s naredbama i zabranama, oni praktikuju naredbe, ostavljaju zabrane, ono što im je Allah zabranio i njihov iman se povećava. Međutim, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Ovo je ta posebna treća osobina ubijeđenih u Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe. I oni se raduju. Oni se raduju svakoj novoj naredbi i svakoj novoj zabrani. Kada praktikuju ono što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, oni se raduju iz radosti. Drage duše praktikuju tu naredbu. Također raduju se što im je Allah omogućio da se ostave tog lošeg dijela, da se ostave tog harama i slično. Zato danas, kada upitaš vjernika koji odlazi u džamiju i klanja namaz, pitaš ga zašto klanjaš namaz? Zašto klanjaš namaz u džematu? I slično, on kaže, pa Allah subhanahu wa ta'ala je to naredio i to se mora i gotovo. Međutim, bilo bi daleko priličnije da ta osoba kaže, ja ne mogu bez toga. Ja ne mogu da živim bez namaza ja ako svoje dane i svoje noći ne prosvjetlim namazom, ja nisam nikakav. Ja sam nikakav. Moj život nema cijene. Ja ništa ne vrijedim. Priličnije bi bilo da kaže u ovom namazu, u džematu, sa ostalim muslimanima, užitak je moga srca, slast je moga života kao što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio od vašeg dunjaluka drago mi je drage su mi žene i mirisi ali slast moga života moje posebno stanje moj rahatluk jeste u namazu ja uživam rahatluk osjećam dok sam u namazu govorio bi Bilalu radijallahu ta'ala Ja Bilal aqim is isala, rehna biha. O Bilale, uči i kamet za namaz. Da klanjamo namaz. Odmori nas njime. Odmori nas sa namazom. Na ovakav način trebali bismo biti objeđeni u Allahove subhanahu wa ta'ala naredi. Dakle, kada nam Allah subhanahu wa ta'ala nešto naredi u Kur'anu ili Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostinom hadisu, da prihvatimo tu naredu bez imalo kolebanja, Zatim, da maksimalno se potrudimo u praktikovanju te naredbe i da uživamo dok praktikujemo tu Allahu subhanahu wa ta'ala naredbu. Kako biti ubijeđen u ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio? Kako biti ubijeđen u šariatske naredbe? Prije svega, kao i kod naredbi, isto tako i kod zabrana, trebamo što god nam Allah subhanahu wa ta'ala zabrani u Kur'anu, ili Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu, trebamo ostaviti se toga odmah. Treba nam biti dovoljno to što nam je Allah subhanahu wa ta'ala gospodar svih svjetova, onaj koji nas je stvorio i koji nas održava, koji nas hrani i obasipa brojnim blagodatima, trebalo bi nam biti dovoljno to što nam je on zabranio. I što nam je zabranio to njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji je došao i izveo nas iz tmina nevjerstva u svjetlo ispravne, jedine ispravne vjere Islama. To što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i zabranio njegov poslanik sallallahu alaihi wasalam, to bi nam trebalo biti dovoljno. Ne trebamo slušati nikoga drugog. Nekoga ko će reći, pa može to. Nije to toliko strogo. Ili slično. Allah zabranio, zabranio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam i gotovo. Zatim, da bismo bili ubijeđeni u šarijetske zabrane, trebamo se čuvati dosjetki. Odnosno, da na indirektan način činimo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Ima ljudi koji ne čine direktno ono što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, već čine indirektno. Indirektno. Pa bacaju mrežu kada je bilo zabranjeno da se lovi subotom, oni su bacali mrežu petkom, tokom subote ribe su se hvatale u tu mrežu i oni bi vadili mrežu sa ulovljenim ribama u nedjelju i govorili bi, ne, mi nismo lovili subotom. Mi nismo lovili subotom, petkom i nedjeljom. Dakle, na indirektan način i brojni muslimani čine ono što im je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Čak ima nekih da Allah sačuva koji se ismijavaju. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu zabranio vino. Kažu Allah je zabranio vino, nije zabranio rakiju, nije zabranio pivo, nije zabranio ostalo. Allah zabranio je vino i zabranio je sva opojna sredstva. Sva opojna sredstva. Zvalo se to ovim imenom ili onim imenom Allah subhanahu wa ta'ala je sve to zabranio. Da bismo bili ubijeđeni također u šariatske zabrane, nakon što prihvatimo da je to Allah zabranio, klonemo se svakog puta činjenja onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, trebamo vjerovati također da nam je Allah subhanahu wa ta'ala dotično dijelo zabranio iskoristi naše, iz naše koristi. To što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio nešto i što ćemo se toga klonuti, u tome je korist za nas. Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovu vlast, ništa neće povećati to što mi činimo, ono što nam je Allah naredio i ostavljamo se onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. To Allahu subhanahu wa ta'ala nimalo neće koristiti. To će koristiti samo nama. Korist od toga vraća se samo nama. Zato, kada nam Allah subhanahu wa ta'ala nešto zabrani, znajmo da je u tome korist za nas. Zato sa žarom, sa ljubavlju, drage duše, ostavimo se onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Također, da bismo bili ubijeđeni u šarijatsku zabranu, trebamo žaliti, kajati se i žaliti za vremenom kojeg smo proveli u činjenju onoga što nam je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Ukoliko smo do juče praktikovali taj grijeh i saznamo da nam je Allah subhanahu wa ta'ala to zabranio, nismo znali da je to zabranjeno, trebamo se pokajati i žaliti za izgubljenim vremenom i žaliti, dakle, zbog toga što smo činili grijeh Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, od primjera kako biti ubijeđen u Allahove subhanahu wa ta'ala kako biti ubijeđen u ono o čemu nas obavještava Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu. Kako još, na koji način biti ubijeđen. Također, onome što nam je Allah subhanahu wa ta'ala govorio u svojoj knjizi, jesu i prethodni narodi koji su živjeli prije nas, prethodni vjerovjesnici i njihovi narodi, odazivali se svojim vjerovjesnicima, neki, neki nisu. Šta čeka jedne, šta čeka druge? Također trebamo biti ubijeđeni u ono što je bilo prije nas. Kao što trebamo biti ubijeđeni u ono što je bilo prije nas, trebamo biti ubijeđeni u ono što nas čeka. Trebamo biti ubijeđeni u sudnji dan. Prije sudnjeg dana, u predznake sudnjeg dana. Male, velike predznake sudnjeg dana, u sve to trebamo biti ubijeđeni. Kako biti ubijeđeni u to? Trebamo također prihvatiti. Ukoliko je Allah subhanahu wa ta'ala to spomenuo u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, ili njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam u vjerodostojnom hadisu, to trebamo prihvatiti. Zatim, trebamo to iščitavati, proučavati, pripremati se za to. Džaba nam je to što ćemo prihvatiti i reći, jeste, Allah je rekao da će to desiti, to će desiti i mi se ne pripremamo za to. Kako si ubijeđen u to onda? Ne pripremaš se za te predznake sudnjeg dana. Ko nam garantuje da se veliki predznaci sudnjeg dana neće desiti u našem vremenu? Koliko smo se pripremili za Dejjala, za pojavu Jođuđa i Međuđa i mnoge druge velike predznake sudnjeg dana? Ako tvrdimo da, su, da smo ubijeđeni, onda trebamo se pripremati za njih. I također, da bismo mogli reći da smo ubijeđeni ono što nas čeka od sudnjeg dana, od dženneta i džahennema, trebamo biti toliko izučavati kazivanja o tome kuranske ajete i hadise, da dođemo na stepen kao da vidimo svojim očima džennet i džehennem. Kao da vidimo svojim očima, kao da gledamo svojim očima predznake sudnjeg dana. Kao da gledamo svojim očima džennet i uživanje u džennetu i džehennem i uživanje i u džehennemu. Kažnjavanja u džehennemu. Jer Allah subhanahu wa ta'ala u jednoj od kuranskih sura spominje nekoliko stepena jeqina. Pa kaže, kella, lau ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim thumma letaravunnaha ajna l-jaqin. Ne valja tako. Vi da imate znanje, ispravno šerijatsko znanje, s kojim ste postigli jaqin, ubjeđenje, vi biste na osnovu tog šerijatskog znanja bili na stepenu kao da gledate džahim, kao da gledate džahennem, da ste ubijeđeni u to šerijatsko znanje, ako tvrdite da imate šerijatsko ispravno znanje, da ste ubijeđeni u to što nosite, vi biste bili na tom stepenu kao da gledate džehennem. Thumme letaravunneha ayna liqin. Zatim ćete zasigurno vidjeti džehennem svojim očima. Nema ni jednog od nas, a da neće sutra na sudnjem danu vidjeti džehennem. Kada se džehennem dovuče na sudnji dan. Dakle, kako, na koji način biti ubiđen u sve ono što nas čeka. Trebamo to prihvatiti, zato se pripremati i biti toliko na tom stepenu ubiđenja kao da gledamo to svojim očima. Kako provjeriti jesmo li doista na ovakvom stepenu? Jesmo li ubijeđeni u Allahu je subhanahu wa ta'ala naredbe, Allahu je subhanahu wa ta'ala zabrane i u sve ono o čemu nas je obavijestio Allah subhanahu wa ta'ala ako Bog da o tome govorimo u našoj narednoj emisiji ako nam Allah subhanahu wa ta'ala podari života i zdravlja. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas poduči njegovoj vjeri, da nas vrati njegovoj knjizi Kur'an i Kerimu i sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem nas i naše porodice na najljepši mogući način. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima, i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahuma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.